tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, pulksten 17. Radio Marija Latvija. Labdien, un esiet sveicināti radio Marija Latvijas studijā. Toms un ar mani kopā šodien ir Andris. Sveiks, Andri. Uh, labdien. Un Andrejs. Sveicināti visiem. Ja, ja tikai tagad ieslēdzāt mūsu raidījumu, varbūt pirms tam nedzirdējāt ļoti skaistu dziesmu, bet varbūt tieši dzirdējāt, kur dzieda Aleksandra Līne, un šajā dziesmā bija ļoti jauks teksts, ka dzīve ir svētceļojums savā ziņā arī mēs šeit, Rādio Marija Latvijas studijā, esam nonākuši pateicoties svētceļojumam, iepazīstot uh, atkarību postu arī savās dzīvēs vai arī nu, novērojot tās tuvu sev klāt, uh, atliek jau tikai um, iziet uh, no mājas um, un nokļūt pasaulē, un mēs jau redzam, kāda viņa mēdz būt – un kas nomoka cilvēku sirdis mums apkārt, un tieši tādēļ, uh, lai mūsu sirdis uh, šajā atlikušajā stundā kopā ar jums, mīļie klausītāji, uh, būtu atvērtas un tīras, lai mēs um, varētu pārdomāt un arī sarunāties viens ar otru, uh, kā jau ierasts mūsu raidījumā, es lūkšu Andrim mazu lūkšanu, pirms mēs sākam. Labvakar vēlreiz, es esmu Andrs. Labdien visiem, visiem, kas šobrīd ir pie radioaparātiem. Mēs esam atgriezušies ar, ar mūsu raidījumu, kas bija pagājuši gadu tiksim skaidrībā. Šodien šis mums ir pirmais raidījums, un es ceru, ka kāds mūs atcerās – tēma mums turpināsies. Un, un, un, un, un vakar visiem šajā jaukajā rudens vakarā. Un pirms tu sāc, <laughs> man tev ir jālūdz, lai mēs tev dzirdam patiesi labi un skaidri tev savs mikrofons tomēr ir jāpiedabū sev tuvāk, jo izklausās, ka tu runātu no kādas tālienes. Droši, droši vēl, jo jā, man liekas, ka nu, mēs varētu... Un tagad? Nu, lūk, lūk, ir, ir nu, lūk, zināmas pārmaiņas. Tā. <laughs> Mīļie radio klausītāji, es esmu jums kļuvis vēl tuvāk nekā biju. <laughs> Varbūt pat vēl tuvāk, es teiktu. Un tagad? Nu, tagad ir jau patīkami. Nu, jā. Nu, tagad ir patīkami, jā. Es ceru, ka visiem ir patīkami dzirdēt, kad es esmu tūmā un uh, raidījumu šodien uh, tiksim skaidrībā. Iet mums uh, šogad uh, pirmo reizi atklājot sezonu, un līdz ar to, kā, kā jau Toms teica, būs neliela lūkšana, neliels aizlūgums par mums visiem, arī par jums, radio klausītāju. Mīļais kungs un dievs, mīļais debes tēvs, nāc pie mums, es mums klātesošs, sveitī Radio Marijas, Radio Mariju un visus viņas darbiniekus un kalpotājus, arī mūsu šī raidījuma vadītājus, Un eh, mēs izlūdzamies Tavu žēlastību un Tavu mīlestību, Tavu svētību, Tavu klātbūtni arī par visiem mūsu radio klausītājiem. Atver mums visiem sirds, atver mums dvēseles, ļauj mums Tev sadzirdēt, sajust, un es mums klātesošs eh, šodien, rīt, vienmēr un visur. Un, eh, un jā, jo īpaši sveitī mums šovakar šo raidījumu un viss, kas šovakar viņi klausīsies – Un to mēs lūdzam Tev, mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā, un sakam, kā ir mācījis Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tavā valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Amen. Paldies. Klausies, tev, tev vispār, nu, jā, laikam varbūt nedaudz par vēlu, bet uh, tā <laughs> mācītāja profesija nebūtu nemaz tik nepiemērot. <clears throat> Mm. Nē, nu vienkārši tas, tas uh, jā, uh, šo, varbūt tāpēc, ka bija pa, vasaras pārtraukums, eh, tā, tas iespējas skanēja tāds īpaši svinīgs, un paldies tev, Andri, par šo lūkšanu. Un um, mēs aicinām, kā vienmēr to esam darījuši vai eh, centušies darīt, ar mums arī sazināties un izmantojot eh, šādus te tāruņa numurus – Proti viens numurs ir piezvanīt uz studiju 67 969 131, 67 969 131. Varat rakstīt, protams, arī īsziņas, un tur numurs būs 266 77 272. 266 77 272. Jāatgādina arī tas, ka Radio Marija Latvija zināmā mērā ir arī projekts. Tas ir projekts, kuru būvējat arī jūs gan ar saviem zvaniem un, un arī lūkšanu vēlmēm, bet, protams, mēs esam piesaistīti tai materiālajai pasaulē, tādēļ aicinām arī, ja jums ir iespēja un vēlēšanās atbalstīt uh, mūsu skanējumu arī ar ziedojumiem, jo tikai tā šis rādio skan un nonāk pie jūsu ausīm, un ziedojumu veids visvienkāršākais ir apmeklējot Rādio Marija Latviju mājaslapu un uzlūkojot tur sadaļu ziedot, vai arī, ja varat to darīt eh, ar tālruņu starpniecību, tad numurs ir 900 6769. Runājot par lūkšanām un aizlūgumiem, Andri, es zinu, ka tev ir vēl kaut kas šajā sakarā, ko padalīties ar mums, tad lūdzu, uz ko mēs varam gatavoties un um, drīz vien pievērst uh, gan savus prātus, gan dvēseles. Uh, jā, es gribu atgādināt, ka uh, 5. oktobrī ir uh, roškrons, Eh, tas ir aizlūgums eh, katoļu ticīgiem visās baznīcās roškrons, un, un, un, un, un mēs arī aicinām eh, visus priesterus katoļa visā Latvijā šajā roškrona misē pieminēt arī šos divus vārdus atkarīgie un līdzatkarīgie, jo, jo par viņiem arī ir jālūdz, Un lūkšanai ir liels spēks, ja to lūks visā Latvijā un vienlaicīgi tas būs super. Un Rīgā, vecrīgā šis aizlūgums notiks Marijas Magdalēnas baznīcā, ko vadīs bīskaps Kravalis, kur būs gan roškrūns un kurā būs iekšā arī aizlūgums par atkarīgiem un līdzatkarīgiem cilvēkiem. Un līdz ar to mēs aicinām visus arī atkarīgos, uh, Eh, vai arī viņu piederīgos nāk lūgt par dēliem, meitām, mātēm, sievām un tā tālāk un tā joprojām. Paldies! Paldies! Ņemsim vērā tātad 5. oktobrī, pulksten 12. Mēs uh, to darīsim Marijas Magdalēnas baznīcā vecrīgā, bet aicinām jebkuru uh, ne tikai protams, šajā datumā, bet uh, vispār savā lūkšanās ik pa reizei pieminēt tos cilvēkus, kuri joprojām cieš no visdažādākajām atkarībām. Ne tikai, ar, ne tikai tām, kas saistīts ar kaut kādām vielām, bet mūsu straujā ikdiena ir vienkārši pārbagāta ar eh, dažādiem kairinājumiem un simptomiem, kurus mēs kaut kādā ziņā pie, piepeši varam sev aplipināt un, un, un eh, ļaut sev sapīt gan kājas, gan, gan prātus, gan sirds ar to. Bet, nu, lai nebūtu tik depresīvi, Mm -hmm. Mēs varētu varbūt eh, iesākt ar tādu pārskatu par aizvadīto vasaru, eh, kas ir tāds īpašs, eh, ko jūs gribētu padalīties ar klausītājiem, kas jūs vai nu ir aizkustinājis vai devis kaut kādu tādu īpašu cerības um, staru vai jā, ko jūs varētu padalīties? Eh, varbūt Andrejs varētu sākt, tāpēc, ka Andris ir daudz runājis, viņam ir tagad jā, jāatpūšas. Viņš nedaudz. ir piekusis. <laughs> Jā, viņš ir piekusis. Andrej, kas tev šajā vasarā nu, notika tāds uh, iedvesmojošs, uh, kas, ko, kas tev pirmais nāk prātā? Nu, pirmais, kas man nāk prātā, laikam, uh, ir tāds uh, fakts vai tāda lieta, kā es kaut kā pā vasaru sapratu, ka ja es mazliet svarīgu atpūsties, tad, kad nav divaini, man klāsies vispār labāk nekā šobrīd. Tāda ziņa, kā ja es uh, pielikšu roku tam, lai tieši vairāk un labāk atpūsties, tad es iemācīšu arī kartot visas savas ikdienas lietas tādu veidu, lai uh, lietas darītu uh, sevi pašas. Andrej, jau... tev arī piedod, jābūt tuvāk <laughs> mikrofonam, jo tā, tā, tā radioteātra efekts, ka tu esi jā, kaut pa, ko... Pavasaru palikam tālāk. mm -hmm. <laughs> jā. Uh, jā, nu, uh, lūk, un uh, es domāju, ka man laikam tas būtu vislielākais atklājums, un tad es pat izdomāju tādu lietu, ka es laikam katras piecas nedēļas taisīšu sev nedēļas atvilinājumu, uh, lai e, mans biznes, visas manas darbības uh, pašas mācītos un lai es mācītos, ka tas viss uh, spēj strādāt ar bez mani. Jo, lai tiktu, teiksim, tā dzīves kaut kāda jauna līmeņa, uh, jāstrādā pie tā, lai to jaunu līmeni panāktu. Un, ja es nepavadīšu sevi vismaz uh, izmēģinājuma režīma no, teiksim tā, no uzņēmēja jau uz uh, investoru, par kuru vienkārši strādā viņa nauda un uh, viņa pārējie aktīvi. Tātad tas arī nekad uz to nākamo pakāpiem netīkšu. Un uh, tad es uh, dupetēju, es domāju par to, ka pan, tad, ja mēģināt tieši darīt lietas tā, lai es varētu vairāk atpūsties, nu, varbūt atpūsties nepareizi lieta, lai es varētu vairāk uh, neviltīt tik daudz uh, sava laika savam pamatdarbam, jeb tam, kas man nes naudu, bet varbūt veltīt vairāk laika kādam citam lietam, savam hobijam, uh, savai, es nezinu, garīgai attīstībai un tā tālāk, bet pats galvenais, lai manas, uh, teiksim tā, dienišķīgas uh, lietas, aiz, kuras saistītas ar uh, finansu dabūšanu, uh, darītu sevi pašas, vismaz uh, jāpaņem tāds virziens. Uh, lai pakāpeniski iet pie tā. Un tad varbūt, uh, nu, ne jau varbūt, bet noteikti ar laiku būs iespējams jau otrādi, kad uh, es varēšu piecas nedēļas nestrādāt un vienu nedēļu strādāt, un lai nauda un pārējie mani aktīvi paši uh, strādā man uh, vieta bez manas klātbūtnes un bez uh, manas kādas piesaistīšanas. Un man tas, laikam, bija pats lielākais tāds, uh, šī vasara atklājums, uh, lielākais šī vasara highlight. Paldies tev un kā Andrim? Andrim, tad tik atliek lūgt Dievam atbalstu. Mm un, un, un lai piepildās. Jā, kā es vienmēr saku, nu, ne jau es biju to izdomājis, bet man ļoti patīk tāds, teiksim, tāda teicins, tāda metafora, ka dzīve ir laiva, kur ir divi, divi airi uz vienu ir rakstīts, strādājiet, uz otru lūksiet. Un, ja tu airē tikai ar vienu, nesvarīgi ar kādu, tu visu dzīvi pavadīsi uz riņķi. Mm -hmm. Un, uh, lai kustēties uz priekšu, jāir ar abiem uh, ar vienādu spēku. Tad uh, tiks uz priekšu. Jā, es piekrītu. Nu, ko es varu pastāstīt? Uh, mazliet ir bēdīgi, mazliet ir bēdīgi, ka, ka, ka vasara sāk atkāpties un rudens ir ļoti skaists. Un, un, un, un, un, bet uh, uh, priecē uh, un tas, ka šī nav pēdējā vasara, ka būs atkal nākošās un cits vasaras. Uh, un uh, jāļauj šai vasarai aiziet, lai mēs varam sagaidīt atkal nākošo. Uh, un, un, un, protams, izdzīvot arī tumšo laiku, kas mums ir priekšā līdz nākošajai vasarai un, un tālūk. Un ko es šajā vasarā um, baudīju vasaru, uh, Uh, man ir tā, ka, mm, jo es vairāk izplānoju atpūsties, jo man mazāk tas sanāk darīt, jo tad vienmēr kaut kāda darba uzrodās – Tā kā es cenšos neplānot, bet, bet katru, katru izdevību cenšos izmantot, atpūsties uz jūru vai kaut kur zaļumos vai, vai, vai kaut kā tam līdzīgi pie dabas. Uh, un, un, un šajā vasarā arī uh, bija jauks laiks patiesībā, arī visādīgi notikumi, kuros piedalījos un kuros nepiedalījos. Uh, Ehm, eh, protams, eh, kā arī Andrejs teica, eh, kaut kā veltīja laiku arī sev personīgi, lai kaut kā mazliet attīstītos un arī augt garīgi, ja, jo man tas ir svarīgi. Man ir svarīgi gan garīgā brīvība, gan fiziskā brīvība. Un uh, jā, un par, par, par, par, par, par, par, par vasaru un, un uh, ko es esmu ieguvis, uh, uh, bija domāju daudz jāstrādā, bet uh, uh, arī bija uh, kalpošana, uh, es diezgan daudz, nu neteiksim daudz, uh, veltīju laiku gan savā profesionālajā darbā, gan arī kalpošanā tieši atkarīgiem cilvēkiem, un, un, un, un, un, un, un Un, un līdz ar to uh, plānojot savus, savus brīvdienas, uh, nevienmēr viņas izdonās, jo alkoholisms ir slimība, uh, un uh, kad viņi atkal nāks, parādīsies uh, uz kādu pieņemšanu, tas ir tā profesionālajā, bet es arī daudz laika veltīju kalpošanai priekš atkarīgiem cilvēkiem savu laiku, un, uh, un, un nekur tālu es nevaru aizbraukt, jo man ir tradīcija, kad es tomēr katru svētdienu eju uz baznīcu, man ir svarīgi, man ir svarīga grēka piedošana, man ir svarīgs svētais vakarēdiens, ko es baudu, kuram es ticu, un, un nu, novēlu jums to visiem izbaudīt. <laughs> Paldies! Paldies! Es varu pateikt, ka mans aizvadītās vasaras uh, spilgtākais piedzīvojums ir saistīts ar dabu, jo uh, mēs ar draugiem jau vairākus gadus eh, piedalāmies um, turisma draugu organizētā Latvijas izaicinājuma pārgājienu, tādā kā maratonā, nu viņš nav maratona garumā, bet viņš ir tāds, mm, jā, vai, vairāki pārgājieni gadā. Es jau esmu uh, atmetis uh, <laughs> ideju, ka es varētu viņus uzskaitīt, nu viņi ir kaut kādi, manuprāt, desmit vai 9, kaut kas tāds apmēram. Un, um, Tas uh, spilgtākais piedzīvojums bija vienas dienas laikā šķērsot piecus purvus uh, ar kājām, uh, kuras um, pēc tam <laughs> varēja izstādīt kādā arī, manuprāt, anatomikumā, kur <laughs> cilvēki dermatoloģiskā stāvokļa dažādas attīstības fāzes, kā kājas jūtas purva rāvā, uh, bet nu, tam visam pāri uh, man daudz arī uh, domāju par to, uh, ka mums kā latviešiem uh, ir šī mm, iesakņotā panteisma ideja par, par dievu, kurš ir dabas caurstrāvots, kurš, kurš dzīvo dabā. Un, um, nu, jā, kaut kur, um, kaut kur tas tā noteikti var būt, um, bet jebkurā gadījumā um, es, man bija tāda patīkama sajūta, ka katrā no tām Latvijas vietām, kur mēs ar draugiem ceļojām, vienmēr bija kāda baznīca un uh, Tad pārmetot krustu, es sapratu, ka ne jau tikai es vai mēs esam šajā ceļojumā, bet arī Dievs ir kopā ar mums. Un, mm, svētceļojumā es tā arī nekad neesmu gājis, bet varbūt tas bija vienkārši tāds alternatīvs svētceļojums, jo bez karogiem un dziesmām, bet nu, galvenais jau, kas ir sirdī un domās – Un, um, jā, par tām sirdīm un domām, tad mēs arī šodien uh, parunāsim, un tā mūsu, tas mūsu nolūks, uh, ko mēs tā lēnām gribam ievadīt šo, šo raidījumu atgriešanos uh, rādījumu arī Latvijā ēterā, ir par to, kā savstarpēji sazināties, um, cik īstenībā milzīga vērtība ir, ir spēja runāt un, protams, spēja klausīties – Un tas tam ir izšķirīga nozīme <clears throat> tajās tēmās, nu, jā, par kurām ir mūsu raidījums, ka cilvēki kļūst atkarīgi no vai nu no procesiem, kurus viņi veic, vai nu no vielām. Un pēc manas pieredzes runājot uh, šo, šo mm, aizvadītajā laikā ar, ar dažādiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir tajā ārstē, eh, nu, atkarība ārstēšanas eh, procesā. Bija ļoti interesanta saruna ar vienu draugu, kur es pazinu jau ļoti sen, bet uh, viņš, uh, jā, arī, mm, nu, es uzzināju, ka viņš šobrīd arī ārstējas no, no atkarības – Un mēs runājām par to, ka tāds ļoti nozīmīgs brīdis ir cilvēkam, kurš atrodas kaut kā pavadā, kaut, kaut kā mm, pakļautībā, ka tas ir, tā ir bezspēcības sajūta, bezspēcība kā psihofizisks stāvoklis, uh, Un šis mans draugs, um, nosauksim viņu par uh, Teodoru. Mm -hmm. Teodors, tas man patīk vārds Teodors. Uh, un Teodors teica, ka viņam bija tāda laba analoģija ar bērnu, uh, kad viņš mācās, teiksim, skolā, uh, nu, kādās mazajās klasītēs, viņam ir jāpild mājas darbs, uh, nu, pieņemsim matemātiku. Tā, tā, Andrijam tā nav problēma, es saprotu, bet, nu, mm, man skolā tā bija problēma, daudziem citiem bērniem iespējams arī, un, un tad šī te mājas darba risināšana, kad tās, kad bērns sastopas ar šīm grūtībām uzdevumā, tad pirmā fāze ir dusmas pret šo uzdevumu, tad nākamā fāze jau ir, nu, tāda raudāšana, ka tā bezpalīdzība nu, ņem to, to virsroku un salauž šo emocionālo stāvokli. Nu, jo dusmas tādas salīdzinoši kā stabilas, tu, tu dusmojies, tu esi koncentrēts, konkrēts, bet, bet eh, kad tu raudi, tu esi, nu, tā kā, jā, tās važas pārpl, eh, pārtrūkst un tā. Nu, lūk, un tad, kad bērns izraudās, tad viņš eh, kārtīgi ielpo, atgūst gaisu, un piepeši to uzdevumu var atrisināt, jo šī, nu šīs eh, grūtības, kuras eh, bērna prātā ir arī kaut kādā ziņā varbūt projicējušās pāri šim te uzdevumam, viņš viņas ir izdusmojies par viņām, izraudājies, atdevis kaut kādu noteiktu emociju gūzmu, un tad, kad tas ir noticis, tad viņš var tiešām uzelpot un izrādās, tas ir jāpieliek pie šī, Y atrodas tur, X ir šeit un uzdevums ir izpildīts. Es gribētu lūgt jūsu redzējumu, kā šī analoģija, mm, vai jūs tur redzat arī kaut kādu mm, nu, sakarību tajā uh, um, procesā, kā, kā atkarīgs cilvēks um, nu, reaģē ar, ar šām, nu, iziet cauri šim, šim emociju karuselim un, un tikai kaut kādā noteiktā lūzuma punktā kaut ko var izsināt. Kurš gribētu sākt? Nu, es eh, teiktu, ka... Ka tu atkal būs tuvāk mikrofonam, to tu... Iespējams. Jā, paldies. <laughs> jā, ka nu, mm, šis bijis ir rodas uh, laikam, laikam jau arī atkarīgs no atkarība veida un tā tālāk, bet uh, man liekas, ka viss, ko tu tam bija nosauc, uh, jau rodas pēc tam, kad uh, cilvēks uh, apzīmē to kā problēmu. Varbūt viņš vēl nesaprot, ka viņam ir atkarības problēma, varbūt viņš to pārprot ar kādam citam problēmam, uh, bet uh, vismaz tas jau brīdi, kad uh, problēma jau ir. Jo, piemēram, ja mēs ņemam uh, problēmas ar alkoholu, uh, nepārmērīgu lietošanu, tad uh, visas šīs fāzes, kā uh, dūsmas, cīņa un tā tālāk, tas viss rodas jau pēc brīža, kad radusies problēmas. Un kas ir svarīgi, bieži vien cilvēks jau var būt atkarīgs, bet uh, viņš to vēl nav pamanījis, tāpēc, ka nekāda problēma nav. Nu, piemēram, cilvēks, es nezinu, uh, ikdienā, uh, ik pavakarē dzer, es nezinu, divas glāzes vīna un uh, viņam varbūt nebija iespējas pārbaudīt, uh, kas notiks, ja viņš to neizdzērs. Un uh, tā iet mēnesis, divi, trīs, četri, viens gads, otrs, uh, bet vienkārši viņš jau zina, kā katru darbu dienu uh, ar vakariņu viņš kopā izdzērs divas glazes vīna, uh, bet pa, pa brīvdienu varbūt vairāk. Un uh, it kā viņam tas netraucā, bet viņš uh, jau palika atkarīgs. Un tik līdz uh, viņš nesaskarsies ar kādam nepatikšanam, līdz ar savu atkarību, viņš pat neatklās uh, savu atkarību kas, manuprāt, šī, šī konteksta ir svarīgi. Jo tas viss, ko mēs nosaucam, kā tieši dūsmas, cīņā, vispār tās rodas jau pēc tam, kad problēma ir redzama. Uh, Bet uh, bieži <laughs> vien cilvēki vienkārši pat nespēja saredzēt savu problēmu, tāpēc, uh, tāpēc ka viņš nav nonācis situācijā, kad uh, viņam tas, uh, tā lietas traucēt. Tev viss? Uh, jā, nu es tā kā gribētu arī teikt par, par atkarību kā tādu, uh, diemžēl, uh, uh, pats atkarīgais atkarību var satvert un saprast, ka viņam ir šī atkarība vai nu labākā gadījumā problēmas ar alkoholu, ir tikai tad, kad viņš jau ir dabūjis uh, diezgan daudz negatīvo seku no alkohola lietošanas. Tās ir spēcīgs paģirs, pazaudēti darbi, vai, vai ģimenes problēmas, vai ģimenes ķiršanās, vai kaut kādas slimības. Uh, un tad ir kaut kādas vieglas eh, cerības, ka bišķi atkopšos un, un, un, un, un, un, un, un tad jau būs labi. Un tad cilvēki kaut kāds 2-3 mēneši alkoholu nelieto un tad viņiem liekas, ka viss ir kārtībā. Uh, un tad viņi iedzer, uh, un, un tad viņi atgriežas uh, automātiski turpat, kur viņi pārtrauc. Uh, Un, un tā tas laiks iet, līdz cilvēks saprot, kad viņam ir problēma, neskatoties, vai viņš šos trīs mēnešus ir izlaicis vai nav, tad ehm, viņš par alkoholu gan domā visu laiku, eh, gan gribās viņam iedzert, un eh, vienmēr šī slimība viņu apmāna, sakot, eh, Jāni, paņem nu vienu glāzi, jo šoreiz jau nebūs tā kā pagājušreiz, tu taču var un es taču visu izdarīšu un es kontrolēšu un tā tālāk. Un šī slimība pierunā Jānu pacelt vienu glāzi, viņš iedzer un, un ja viņš ir atkarīgs cilvēks, viņš nevar nepacelt otro glāzi. Un tas nav saistīts ar uh, raksturu, tas nav ar, saistīts ar vāju gribu, uh, tas nav saistīts ar sliktu cilvēku, tā ir slimība, jeb tā ir atkarība. Uh, un, protams, šo slimību vai šo atkarību vai šo alkoholu problēmu pirmām kārtām redz uh, apkārtējie, tuvinieki, mājinieki, darba biedri un tā tālāk, bet neviens jau uh, neko nevar viņam līdzēt, jo šo slimību var tikai kustināt tad, uh, un kaut kas var palīdzēt un kaut kas var mainīties, uh, ja cilvēks pats sāk saprast, kad viņam ir šī problēma, un ar to vēl ir pamaz, ja, tad viņš saprats, bet kad atnāk tas otrais solis, kad viņš viņu grib risināt, un tikai tad šī slimībai var ķerties klāt, protams, viņa ir uzaugusi jau liela kā bumba, ja, jo viņa nav atklāta šī slimība uh, sākumā, bet jau kad viņa ir diezgan uh, savu ceļu nogājusi un šī slimība ir mainījusi jau citu krāsu, ja, Uh, tikai tad viņai var ķerties klāt, un tad var palīdzēt. Visādīgas programmas, narkologi, psihoterapeiti, jo tad šie cilvēki iet meklē pašu palīdzību, viņi grib tikt vaļā. Protams, ne visi, bet tie, kas iet meklēt, viņi viņu dabon, viņi dabon šo skaidrību, viņi tiek galā, ļoti daudziem ir palīdzējis uh, Eh, caur Dievu tik tiešām jādabūt šo skaidrību. Un par sajūtām es gribu teikt tā, ka, teiksim, eh, par atkarīgiem cilvēkiem lēš, un tā tas patiesībā ir, kad atkarī, eh, alkoholisms ir jūtu slimība, jeb alkoholiķi ir infantili. Vārds infantili nenozīmē, ka viņi ir muļķi, infantils uh, vārds nozīmē, ka viņi ir uh, bērnišķīgi. Ja? Un šeit izskanēja uh, gan par bērnību, ja, no tom par dusmām, aizvainojumiem un tā tālāk un tā joprojām. Uh, uh, un uh, pieaugušajā dzīvē alkoholiķi, viņiem var būt liela muskuļi, viņi var būt stipri fiziski, bet tieši sajūtu un emocionālā ziņā viņi ir ļoti vāji. Un tāpēc uh, viņi uh, nu, uh, uzvedās brīžiem bērnišķīgi, uh, ja viņiem ir kaut kāds dusmas sajūta, ar kurām viņi net, pieņemsim kaut vai dusmas sajūta, viens sajūta, ja, šī dusmas sajūta, viņš ar viņu netiek galā, ja, kā, teiksim, vesels cilvēks no dusmas, dusmas viņas pāriet un citi pat nepaman, ka viņš ir bijis dusmīgs. Ja alkoholiķis ir dusmīgs, viņš ļoti iespējams ļoti bieži nepamatot dusmīgs, jo uh, atkarīgs cilvēks visu ļoti uztver personīgi, ja? tā kā ļoti iespējams viņu neviens nemaz nav aizvainojis un, un, un, un šīm dusmām nav pamata, bet viņš to redz, viņš tam tic un viņš iet brīžiem šo sajūtu pavadā un brīžiem arī rīkojās, ja? un tāpēc alkoholiķis, ja viņš ir iedzērs, viņš nevar saprast, ja? viņš var palikt agresīvs, viņš var palikt mīļš un raudulīgs, ja? viņš ir vārš uz šīm uh, uh, sajūtām, un tas saucās infantils. Un ja mēs runājam arī par tieksmi, ja, uh, tad tieksme patiesībā arī ir tikai sajūta, ja, un ar šo sajūtu atkarīgais cilvēks netiek galā, jo viņam viņa ir galvā nociklējusies, un, un viņam ir šī sajūta, ka viņam visu laiku gribās, ja, Uh, bet patiesībā tā ir tikai sajūta, un līdz ar to šo sajūtu nekad nevar pabarot vienmēr ir par maz, tāpat tās kā ēdājiem, ja? ir šī sajūta, ka viņš ir izēdis veselu katalā zupu un pēc, pēc pusstundas viņš iet pa leckapi un, un atkal grib ēst, jo viņam ir šī sajūta, ka viņam visu laiku gribās ēst. Paldies! Jā, nu tāds, tāds, tāds pārspriedums un um, lai mēs uh, kā saka, papurinātu savas pelēkās šūniņas mm -hmm. no vienas puses uz otru pusi, ieklausīsimies atterīnieka dziesmā, kas ir jauna slavēšanas dziesma, zinu kungs, mani gaidi, un tūlīt pat jau būsim atpakaļ. Palieciet kopā ar mums, skan raidījums, tiksim skaidrībā. Tiksim. Zinu, kungs mani gaidi, kad pie tevis sastākšu, kad mēs runāsimies. Zinu, kungs mani gaidi, kad pie tevis sastākšu, kad mēs runāsimies. laiks apstāsies, kad mēs runāsimies, kad mēs runāsimies. Laiks apstāsies. mani gaidi, kad pie tevis sasnākšu, kad mēs runāsimies, kad mēs runāsimies, kad mēs runāsimies. Laiks apstāsies, kad mēs runāsimies, kad mēs runāsimies. Laiks apstāsies. Lai mēs runāsimies, kad mēs runāsimies, laiks apstāsies. Kad mēs runāsimies, kad mēs runāsimies, laiks apstāsies. Laiks apstāsies. skan raidījums Tiksim skaidrībā ar jums kopā Toms un Andris un Andrejs. Un eh, runājot par komunikācijas grūtībām starp eh, cilvēkiem un tieši tajā nu, atkarību aspektā, mm, kad es uzsāku cīņu ar savu atkarību, uh, Eh, man tā ir alkohola atkarība, tad eh, es biju pārsteigts, ka man tiešām ir ļoti grūti par to runāt, un tas mani ļoti pārsteidza, jo es biju, nu, runāšana bija pirmkārt mans maizes darbs. Eh, es arī savulaik strādāju rādio, bet tikai ne šajā rādio, un arī televīzijā, un Un es tiešām, nu kā es arī rakstu, dzēju, un, un šķiet, ka valoda un runāšana, nu, pilnīgi tā kā, nu, es būtu, jā, šajā te krekliņā dzimis, runātāja krekliņā, bet tad, kad vajadzēja runāt par, jā, par savu atkarību, mm, uh, es arī kaut kādā ziņā runāju, teiksim, ar narkologu, to, uh, um, nu, sāku tā kā tādu stāstu, kā tādu, tādu, tādu um, mm, daļu literatūras darbu, ja tā var teikt, un šis speciālists, ar ko man bija tas mm, gods un laime sastrādāties, viņš visu laiku mani, man skaldīja nos no tā liekā, lai es tā kā runātu tikai par to konkrēto un, un to būtisko, uh, Eh, Andri, kā tev šķiet, vai, vai šīs grūtības eh, runāt, un, un pieņemsim, nu jā, kā es teicu, savā gadījumā, ja, kad cilvēks, teiksim, ikdienā runā bez apstājas, <laughs> nu pārspīlēt, protams, bet eh, vai šīs problēmas runāt un, un komunicēt arī ir tās slimības sekas? Nu, slimības sekas, tas ir, tu teici, tā kā stāstīji, ka, ka tev ir tā kā tāds runāšanas talants no Dieva, un es domāju, ka man ir tieši tāpatās, kad es varu visu runāt un piedalīties, un man tas diši tāds grūtības nesagādā. Iet runa par komunicēšanos mājās, un iet runa par sarunu vai runu, par manu slimību, ja? un kuram tad gribās visu laiku runāt, ka viņš ir klipis. Ja? Un, un es domāju, ka tas ir saistīts, nu, pirmkārt, atkarība ir nolieguma slimība, ja? un tāpēc, ja var tā saruna nesanāk, viņa var sanākt tikai tad, kad atkarīgais cilvēks, šī gadījumā, teiksim, alkoholiķis, ir sasniedz savu atkarības lietošanas kaut kādu augstāko karjeras punktu, un, un tad viņš vienkārši e, sāk runāt no bezpalīdzības, e, jeb pēcpalīdzības, viņš saprot, ka viņš iet bojā un viņam kaut kas ir jādara, un viņš var sākt runāt. E, otrs, kas ir traucējis, domāju, runāt, ja iet runāt ģimenē, tad uh, Eh, ģimene jau šo atkarīgo cilvēku tā pilba, pa, pa nopietno nepieņem, jo eh, kamēr viņš nonāk pie tā, kad viņš ir gatavs runāt, ka viņam ir slikti un grūti, eh, tad ir pagājuši kaut kāds laiks, iespējams gadi, un cik reiz tajos gados nav lūgts piedošanas un, un ir dzeršanas un, un tā tālāk un, un, un, un, un, un, un un tie līdzatkarīgie vai ģimenes locekļi par šiem gadiem jau visu to ir izrunājuši par 101 reizi, un, un, un vairs īsti netic ne tam cilvēkam, ne tam sarunām, un, un atkarīgam cilvēkam atkar ir ļoti svarīgi, tad, kad viņš runā, ka viņš ir gatavs saņēmies runāt par savu sāpi, par savu bēdu, viņam ir svarīgi, ka viņš sajūt, ka viņā klausās, ka viņš saprot, ka viņā iedziļinās un ka viņā pat varbūt jūt līdzi, ja? un, un nevis to, ka, teiksim, mājinieki, šie līdzatkarīgie to negrib dot, viņi vienkārši nevar iedot, viņiem nav še, tas, ko iedot tajā brīdī, kas ir vajadzīgs atkarīgam cilvēkam, un tāpēc ļoti ideāli ir šīs anonīma alkoholiķa grupas, kur viņi sanāk kopā, un kāpēc viņi strādā, tieši tāpēc, ka uh, viņi tur viens otru uzklausa, ieklausās, un tas, kas runā, pilnīgi jūt, ka šie 20 cilvēki, kas sēž apkārt ap galdu, viņā klausās un viņi saprot, jā, un tad mēs redzam, cik svarīgi ir šī, šī sapratne, šī sajūta, ka tu nerunā, teiksim, kaut kur pa, pa, pa tukšo, jo es uh, tulīt beidzu ir tā salīdzinājums jokam, ja, uh, uh, tāda ironija mazliet, sež virtuvē uh, atkarīgais uh, lietotājs vīrs un līdzatkarīgā sieva, un vīrs ar viņu runā, un sieva ar viņu runā atmuguriski, stāvot ar muguru pret viņu, un, uh, un uh, cep kotlets un īstenībā nedzird, ko viņš tur runā, vai kaut, kaut kā tam līdzīgi, un kaut ko mehāniski un automātiski atbild. Uh, un, uh, protams, uh, šim cilvēkam, lai kāds viņš arī nebūtu atkarīgs un lietotājs, uh, šī sajūta ir ļoti dziļa un ļoti sāpīga un ļoti aizvainojoša, ka viņš saprot, ka viņā neklausās un ka tas kotlets ir svarīgāks par viņu. Sapratu, Andri. Um, Andrej, es tev gribēju pajautāt, varbūt daudz citā griezumā, uh, proti ir tas um, tāds, tāds uh, ies, iesūnojis, iesakņojies uh, teiciens, ar kuru bieži mēdz izmantot kaut kādā uh, komunikācijas tradīciju skaidrošanā par to, ka uh, puikas nerauda, uh, un meitenēm jābūt skaistām vai nu, kaut kā tam līdzīgi. Uh, vai tev šķiet, ka šī te mm, arī nu, tāda paudžu lieta, ka, kurā mm, nu, konkrēta paudze ir izaugusi par šo te, ka, ka vīrietim jābūt spēcīgam, ja viņam tur ir kaut kādas emocijas, tad viņam tur, es nezinu, kaut kur ir jānolien, uh, kā tu redzi šo mm, nu jā, konkrētas tādas eh, arī tādā paudžu jautājumā to nevēlēšanos runāt un komunicēt? Nu, es eh, teiktu, ka mm, nu, es teiktu, ka te ir kaut kāda taisna eh, saistība ar paudžu, jo, ja mēs paskatīsimies uz uh, advancētākam sabiedrībam, kur tieši tās dzīvuma lomas jau vairs netika aktuāls un uz, nu var pateikt kā tradicionāli, var pateikt kā uz atpali, at, atpali, pališakam sabiedrībām, kur dzīvuma lomas palika ļoti stingras un noteiktas. Man nešķiet, ka ir kāda tāda labi redzama atšķirība tieši atkarīgu cilvēku, cilvēku uzvedība. Es arī teiktu, ka komunikācijas problēma ir tāda, ka cilvēks, kurš nav atkarīgs, viņš teiksim, tā, nekad nav bijis tā kastī iekš, un viņš nezina, kad tur iz, izskatās. Un, no malas vienmēr liekas, ka nu, nedzer un viss un ieras, vai nesmeķē. Ja tu pats nekāds uh, nebija smeķētājs, tad tas arī zirglis, ko var pateikt, ka nu, ņem un nesmetē, un visu problēma ir atrisināta. Bet uh, cilvēks, kurš pats nav atkarīgs un nekad nav bijis atkarīgs, uh, viņš līdz galam nespēja saprast ne, ko atkarība nozīmē kā tāda, ne arī uh, cik ļoti atkarībā, nu, proti, mēs uh, fokusējamies uz alkoholizmu, cik ļoti šī atkarība ietekmē cilvēka uzvedību arī dažādas citas aspekts, ne tikai alkohola lietošanā un tam, teiksim, tā fizioloģiskam sēkam, bet arī uh, viņa komunikācija ar citiem cilvēkiem, viņa uzvedība, viņa, teik, mm, nu, rakstura arī īpašība, uh, cik ļoti viss tās lietas ir ietekmētas ar uh, vienu vienīgu to atkarību ieradumu. Un uh, cilvēks, kurš uh, nekad nav bijis atkarīgs, viņš nespēja nespēja to saprast, bet viņam šķiet, ka viņš spēja. Un tur rodas tā problēma, ka cilvēks, kurš nekad nav bijis atkarīgs, viņš skatās uz to, nu, nedzer un visu, un miers un amen. Un uh, viss uzreiz uh, būs savas vies, bet uh, īsti tā nav, un uh, lielāka problēma ir tā, kā cilvēks, kurš nav atkarīgs, bieži vien nespēja, nespēja to saprast. Un, uh, tieši tādēļ, uh, ka man liekas, ko mēs pareizi darām arī mūsu raidījumus, mēs uh, daudz fokusējamies uz līdzatkarīgiem un uh, izglītojam arī viņus. Nu, pat, ne jau arī, bet es pat uh, varu pateikt, ka laikam primāri viņus nevis uh, pašatkarīgus. Un uh, tas teiktu, ka visi šī komunikācijas trūkuma rodas tieši tādēļ, ka tas, es nezinu, tas ir kā aklais uh, ar kurlu runāt. Es domāju, cilvēks ar atkarību un cilvēks bez atkarības, un, kur, un kurš nekad nav bijis atkarīgs. Viņš vienkārši uh, nespēja saprast, uh, kas tas ir tā atkarība, un tur tieši arī visi tie trūkumi rodas. Nu, mm, katrā ziņā tā varbūt paturpinot to savu jautājumu vai kaut kā paskaidrojot eh, par tām jā, dzimumu lomām un eh, vispār tādas tomēr patriarchālas sabiedrības eh, izpausmēm, kuras mm, nu, tomēr ir, mēs domāju, varam atzīt, ka mēs esam patriarchāla sabiedrība Um, kur notiek kaut kādas pārmaiņas, bet to jau arī mēs redzam politikā, ka tagad saistībā ar notikumiem Gaigalovā un šo te dronu un par to, ka uh, valdības pārstāvji arī tā viņu komunikācija ir uh, nu negluži tā, no kuras var ņemt piemēru, bet to saka vīrietis, to saka uh, atbildīgais. Un, um, jā, nu, tāpēc man vienkārši šīs tradīcija lietas kaut kā gribējās piebilstam klāt, varbūt, varbūt Andrim kaut kas pieminams tajā, nu, kur ir šie dīgļi tai, ka cilvēki, nu, nu, konkrēti par vīriešiem runājot, mēs te visi arī esam vīrieši, ka viņiem ir grūti runāt atklāti. Nu, uh, vīrieši, jā, bet es arī gribu, uh, tomēr mums ir tēmas, uh, mūsu raidījums ir uh, atkarība un līdzatkarība, uh, un līdzatkarīgs var būt gan vīrietis, gan sieviete, uh, un šī komunikācija, uh, un uh, kas pastāv šādā ģimenē. Uh, tiek lēsts, ka uh, atkarība vai alkohols jums ir ģimenes slimība, un līdzatkarīgais, kas nelieto alkoholu, šī gadījumā pieņemsim sieva, uh, Viņi saka, kā es esmu slims, kādā sakarībā? Tu tagad dzersi un, uh, uh, un es vēl būšu slim. Ja? Bet tajā pašā laikā šīs ģimenes attiecības, viņiem viss turās uz meliem. Uz meliem melo kā alkoholiķis, tā melo līdzatkarīgais. Un tur šajā starpā, šajās attiecībās nav nekāda patiesība. Alkoholiķis vienmēr pateiks, kāpēc ir tik maza alga, sieva atkal varbūt būs kaut ko nopirkus un, un, un, un neteiks vīram, jo viņš dusmosies. Eh, es tāds ļoti primārs, eh, tāds vienkāršs eh, lietas salīdzinu, ja? un tad, teiksim, bērns pārnes divnieku mājās, tad uh, mamma izdomā, nu neteiksim tēvam, tad viņš dusmosies, jeb otrādi, uh, un uh, viņš šis... Uh, Eh, ģimene turās uz melošanu, vēl par komunikāciju, jā. Ja? Eh, ja, eh, teiksim, aprecās divi cilvēki un viens no viņiem ir vesels, tad vesels cilvēks nekad nedzīvos ar alkoholiķi. Tas, kas dzer katru dienu vai piedzerās tā, ka viņš nevar aiziet uz darbu un trīs dienas uh, uh, krīt zem galdu un nevar aiziet uz to, lai turās gar sienām vesels cilvēks ar šādu cilvēku nedzīvos kopā. Ja? Bet tai pašā laikā uh, līdzatkarīgs, kas arī ir atkarīgs, un mēs arī uzskatām, ka tā ir slimība, aizies viņā pēc minerālu ūdeņa, varbūt atnesīs aliņu, uzklās viņam gultu, ja? uztaisīs brokasti, viņa vietā priekšniekam atbildēs, ka viņš ir slims un viņš šodien darbā nebūs, un tā tālāk un tā joprojām. Uh, un tā ir līdzatkarīgā uh, slimības izpausme, jo uh, kāpēc tad, lai alkoholiķis nedzertu? Ja viņam ēst ir, aliņi viņam atnest, guļ viņš tīros palagos, Uh, sieva vēl pa telefonu visu nokārto, uh, lai viņš var turpināt dzert un gulēt. Ja? Uh, Uh, nu, es parādu, tas, ne, tas neveselīgās, ja? šī melošana, šī viens otra atbalstīšana, šī strīdēšanās un, un, un tad, kad alkoholiķis pārtrauc dzert, tad viņš uh, lūdz sievai piedošanu, viņš nes viņai puķis, viņa jūtās uh, milzīgi zvaigzene un princesi, Uh, bet šī ir sajūta slimība, un paiet divas nedēļas, un alkoholiķim sāk uzkrāties negatīvas sajūtas, uh, un līdzatkarīgam sāk uzgrā, uzkrāties uh, negatīvās sajūtas, ja, par kurām mēs šodien runājām. Ja. Un alkoholis no šīm sajūtām tiek vaļā uh, paņemot pudeli, viņam iedzerot uh, eh, visu šīs sajūtas atlaiž vai viņš viņas uh, izrunā vai izkliedz vai, vai kaut kā tam līdzīgi. Uh, un līdzatkarīgais tiek vaļā no savām negatīvām sajūtām, uh, atkal dusmojoties, uh, uz alkoholiķiņu var atļauties tagad teikt, tu cūka, tu riebeklis, tu man apsolīji, un tā tālāk un tā joprojām, un viņš šādā veidā tiek vaļā no negatīvām sajūtām. Skaidrs. Nu, tiksim skaidrībā, skaidrs, vēl skaidrāks. Protams, šī ir uh, tikai tāda ieskriešanās un ievads. Mēs uh, eh, esam atkal atgriezušies ēterā un tūdaļ jau arī mums ir eh, jālaiž programmai Radio Marija Latvija ritēt savu gaitu. Es saku lielu paldies Andrim un Andrejam, ka ar mani kopā šo sezonas atklāšanu jūs, jūs bijāt tie, kas to piedzīvoja kopā ar mani un arī pierunāja. Um, mēs tiksimies 25. septembrī Eh, pēc divām nedēļām, un pirms mēs atvadāmies, mm, eh, es eh, arī mazu lūkšanu. Dievs, paldies, ka biji kopā ar mums, ka dzirdēji mūsu vārdus, ka biji klāt mūsu domām. Mēs aizlūdzam kopā ar Andreju un Andri par Jāni, lūdzam atbrīvo uh, viņu no alkoholismu, smēķēšanas un narkotiku lietošanas, mierini Jāņa dvēseli. Mēs aizlūdzam arī par Eleonoru, par Romānu un Ričārdu, par uh, ģimeni, par, arī par dzimtas aizgājušajām dvēselēm, lai viņiem mūžīgs miers. Un mēs uh, aizlūdzam arī par Eleonoras mazmeitiņu pēc uh, operācijas, lai viņai ir laba atkopšanās – paldies Tev, kungs, ka uh, esi katru dienu te virs mūsu zemeslodes, ka mēs varam redzēt uh, to sauli, kur mūs apspīd un dod mums atvērtus prātus un atvērtas sirdis runāt vienam ar otru, meklēt palīdzību tad, kad tā ir jāmeklē, un lai tas viss notiek Tev par godu un slavējot Tavu patiesību un klātbūtni ar mums. Āmen. Āmen. Tiksim skaidrībā. Raidījums atkarīgajiem un tiem, kuri viņiem ir blakus. Katru otro trešdienu, pulksten 17. Radio Marija Latvija.